Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 315. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte Premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Čo som našiel na internete? Kým sa všetci sústredujú na ropu. Venezuela momentálne drží 161 metrických tón zlatých rezerv. 161 metrických tón je približne 5,18 milióna trojských uncií, hodnote 22 miliard dolárov pri cene 4300 dolárov za trojskú uncu. Vďaka tomu je Venezuela latinskoamerickou krajinou s najväčšími zásobami zlata. Za každých 100 dolárov, ktoré sa cena zlata zvýši, sa hodnota týchto zásob zvýši o 518 miliónov dolárov. Týmto som nechcel povedať, že ropa nebola prioritou útoku USA na Venezuelu, ale že tu je ešte aj tá povestná čerešnička na torte. Našiel som na vládovom internete, počúvajte. Úloha pre politikov. Nájdi aspoň jeden rozdiel medzi Donaldom Trumpom a Mikulášom Černákom. Je to realistická irónia, únosy, vraždy, zlodejina, dosadzovanie bielých koní, arogancia moci, že by blond vlasy bol ten rozdiel. Miroslav Kočnár na svojom FB prináša túto úvahu. Ak sa národy Európy nezbavia svojich skazených elít, nevyhnú sa obrovskej skaze a miliónu obetí. Minister zahraničných vecí Maďarska to kritizoval rozhodnutia v Paríži a vyhlásil, že koalícia ochotných urobila nový krok ku konfliktu s Ruskom. V Paríži koalícia ochotných predložila ďalší návrh, ktorý približuje Európu k priamej konfrontácii s Ruskom. Snažiať sa vytvoriť vojenskú prítomnosť na Ukrajine, krajiny západnej Európy vytvárajú riziko priamej vojny s Ruskom. Maďarsko zostane bokom. Podporujeme mierové rokovania, vrátanie rokovaní na najvyššej úrovni medzi USA a Ruskom a rozhodne odmietame tento posledný krok k vojne, napísal na X. -ku. Ozaj, pozeral som vo štvrtok tlačovku Sasky, kde sa traja jej králi ozaj nemali byť šiesti. Vyjadrovali ku ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Napadlo ma, koľko drzostí musí mať človek, aby mne a ostatným mojim spoluobčanom zobral 30 minút zo života prázdnym tliachaním hovadín len pre zisk politických bodov. To sa musí človek tak narodiť, alebo to niekde učia, že si tupý, nemáš argumenty a ešte to aj verejne prezentuješ. Nemám viac čo povedať ku tej čvárge politickej opozičnej. V poslednej dobe som sa sem tam povenoval aj pani europoslankyni Lexmanovej. Moju pozornosť upútala nielen svojimi politologickými obratmi, ale najmä geopolitickým amatérizmom tým, že nemá presné informácie a vyjadruje sa ako kofa na trhu, a s neskonalou konzistentnosťou je v nepriateľskom postoji voči Ruskej federácii a Číne samozrejme. To už aj úplný amatér, čo nevidí do politiky, by sa začal zaujímať, či náhodou za svoj postoj nedostáva dáke prémie, pretože miera neobjektivity sa u europoslanky neprejavuje naozaj ako nadpráca. Nie som jediný, kto si toto všimol. Odcitujem slova Eduarda Chmelára, ktorý jej posledné výlevy v televíznej debate okomentoval takto. Myslel som si, že fenomén Magdy Vašáriovej už nič neprekoná, ale hlúposť má v politike asi podmienky na rozmnožovanie ako baktéria v teplej vode. Neviem, či aj na účinkovanie europoslankyne Miriam Lexman treba použiť chlór ale to, čo predviedla posledne na TA3, by neobstálo ani ako klebetenie zeleninárok na miletičke a ja mám pochybnosti, či je pod papučou len jej manžel alebo celé KDH, ak dovolia, aby ich toto reprezentovalo. Keby bol jej pohľad na medzinárodné vzťahy len prostoduchý a naivný, tak by nestál zareč, ale stáva sa nebezpečným v momente, keď robí závery, z niečoho, čomu zjavne nerozumie. A ja ako politolog bez diplomu dodám, že ona tej geopolitike naozaj nerozumie, len kváka a kváka, ale veď ona nemôže so svojím vzdelaním a postavením iba opakovať to, čo je v mainstreame pre masy. Ona musí mať aj svoj názor o niečo seriózne podložený, ale žiaľ, ona k tým obdareným nepatrí a preto by mala vrátiť a to nie len školné. Zaujímalo by ma ináč, či sa chodí do kostola vyspovedať zo všetkých tých klamstiev, čo vypúšťa na verejnosti. Tu skončím, ale ešte pripomeniem, že naozaj jej výlevy v telke ma dosť iritujú a podobne účelové tlačovky KDH, aj Sasky, ale aj PSK či Igora, takisto demokratov ma presvedčili o tom, že ich jedinou prácou je škodiť tak v priemere 2 až 3 krát do týždňa na obrazovkách mainstreamu. Že oni to snáď majú na tých nástenkách na centrálach naplánované, akože napríklad v útorok a štvrtok tlačovka obsah včas vymyslieť. Toto ich naozaj baví? Za toto berú peniaze? No fuj, som znúsený. Kamarátka Eva ma upozornila na článok v BBC, tak teraz sa poďme pozrieť, ako sa robia obchody bez úplatkov vo vyspelom kapitalistickom svete. Názov informácie oligarcha spojený s úplatkárstvom zaplatil Andrewovi 15 miliónov libier za sídlo. No, kým začnem, ešte úplná informácia o jednom z hlavných protagonistov. Andrew Mountbatten winsdorf Predtým známy ako princ Andrew, vojvoda z Yorku, je člen britskej kráľovskej rodiny, tretí potomok a druhý syn zosnulej kráľovnej Alžbety II a princa Filipa. Je mladším bratom súčasného britského kráľa Karola III. V posledných rokoch prešiel jeho status výraznými zmenami. Strata titulov a súčasné postavenie. Odobratie titulov v októbri a v novembri 2025 Král Karol III formálne zbavil Andrewa titulu princ, ako aj titulu vojvoda z Yorku. Zároveň prišiel o oslovenie jeho kráľovská výsosť. Súčasné meno oficiálne je teraz známy ako Andrew Mountbatten Windsor. Bývanie v dôsledku týchto zmien bol nútený opustiť svoje dlhoročné sídlo Royal Lodge vo Windsore. Od začiatku roka 2026 sa očakáva jeho presťahovanie do súkromného ubytovania na kráľovskom panstve Sandringham vo východnom Anglicku. Dôvody kontroverzie. Hlavným dôvodom jeho spoločenského a politického pádu boli jeho väzby na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Tak a teraz poďme na vec. Vyšetrovanie BBC zistilo, že Andrew Mountbatten Windsor Dostal milióny libier od oligarchu pomocou prostriedkov od firmy zapletenej do kriminálnej korupcie. Kazašský miliardár Timur Kulibájev prostredníctvom svojich právnikov pre BBC povedal, že využil pôžičku od spoločnosti s názvom Enviro Pacific Investment, aby mu pomohol kúpiť Andrew bývalý kaštieľ. Prokurátori v Taliansku dospeli k záveru, že firma v roku 2007 dostala hotovosť z úplatkárskeho plánu. Týždne po vykonaní poslednej z týchto platieb kúpil oligarcha od vtedajšieho princa Sunning Hill Park v Berkshire za 15 miliónov libier s pomocou prostriedkov od Enviro Pacific. Kulibájev je zaťom vtedajšieho kazašského prezidenta a bol jedným z najvplyvnejších predstaviteľov v ropnom a plinárenskom priemysle stredoázijskej krajiny. BBC sa tiež dozvedela, že v inom prípade sa talianský podnikateľ priznal ku podplácaniu oligarchu. Kulibájevovi právnici nám povedali, že sa nikdy nezaoberal úplatkami ani korupciou a prostriedky použité na získanie Sunning Hill Parku boli úplne legitímne. Odhalenia vyvolávajú otázky, či vtedajší princ nemohol neúmyselne profitovať z príjmov trestnej činnosti a či on a jeho poradcovia vykonali náležité kontroly, ktoré vyžaduje zákon, aby sa tomu vyhli. Odborník na pranie špinavých peňazí Tom Keatingy, riaditeľ Centra pre financie a bezpečnosť, uviedol, že dohoda mala očividné červené vlajky, ktoré mali podnietiť podrobné kontroly, aby sa zaistilo, že nepomáha k praniu výnosov z korupcie. Kulibájev údajne zaplatil o 3 miliardy libier viac, než bola požadovaná cena a odhadom o 7 miliónov libier viac, než bola trhová hodnota nehnuteľnosti. Bývalý princ nereagoval na žiadosti BBC o komentár. Po kritike dohody v roku 2009 pre Daily Telegraph povedal, nie je to moja vec, cena bola zaplatená. Ak je to ponuka, nebudem sa predsa pozerať darovanému koňovi do úst a vykrikovať, že mi preplatili. Sunning Hill Park darovala kráľovna Andrewovi ako svadobný dar v roku 1986. Moderný dvojposchodový dom z červených tehál, 12-izbový dom s 12 zodpovedajúcimi kúpeľňami a 6 obývačkami bol zosmiešňovaný pre svoju podobnosť so supermarketom Tesco. Potom, čo bol prvýkrát uvedený na trhu v roku 2001 a nepodarilo sa mu prilákať ponuky Andrew sa osobne angažoval. Podľa Simona Wilsona, ktorý bol v tom čase zástupcom vyslanca, bývalý princ využil príležitosť oficiálnej návštevy Bahrajnu ako obchodný vyslanec Spojeného kráľovstva v roku 2003, aby sa osobne pokúsil predať majetok členom kráľovskej rodiny v Perskom zálive. Ale kupec sa nakoniec objavil prostredníctvom vtedajšieho princovho spojenia s inou krajinou, Kazachstánom. V roku 2002 sa Andrew stal patrónom britsko-kazašskej spoločnosti spolu s autokratickým prezidentom krajiny Nursultánom Nazarbájevom. Andrew navštívil krajinu v roku 2006 a neskôr toho roku sa Nazarbájev stretol s vtedajšou kráľovnou v Buckinghamskom paláci. V roku 2007 prišla ponuka na Sunning Hill Park od Timura Kulibájeva. Nazarbájevovho záťa. V tom čase mal majetok odhadovaný na viac ako miliardu libier a kľúčovú úlohu pri riadení suverénneho investičného fondu krajiny Samruk Kaznia, ktorý vlastní veľkú časť štátneho ropného a plinárenského priemyslu. Andrewa údajne zoznámila s Kulibájevom kazašská podnikateľka a socialistka Goga Aškenázy, ktorá má dve deti z pomeru s oligarchom. Neskôr princa opísala ako blízkeho priateľa no teraz tvrdí, že s ním už asi 15 rokov nemá nič spoločné. Andrew a Ashkenazi boli odfotografovaní v júni 2007 na podujatí Ladies Day v Askote s kráľovnou. V tom istom mesiaci došlo k výmene zmluv na kúpu Sunninghill. Kulibájev na kúpu sídla využil offshore spoločnosť, ktorú vlastnil Unity Assets Corporation. Právnici kráľovskej rodiny Farer and Company konali za predávajúceho. Transakcia bola dokončená v septembri toho roku. Kráľovské záznamy ukazujú, že v ten istý mesiaci britskí daňoví poplatníci vybrali účet na 57 tisíc libier za prenajatý let bývalého princa na návštevu Kazachstánu ako obchodného vyslanca. V čase predaja vláda Spojeného kráľovstva vyjadrovala obavy o Kazachstán. Vtedajší európsky minister Jeff Hoon v apríli 2007 povedal poslancom, že obvinenia zo systematickej korupcie v krajine sú rozšírené. Napriek týmto obavám, ako aj Andrewovej oficiálnej úlohe obchodného vyslanca a jeho vtedajšej pozícii štvrtého v poradí na trón, totožnosť kupca nezverejnila ani jedna zo strán, ani Buckinghamský palác. V roku 2007 neexistovala žiadna požiadavka na identifikáciu vlastníkov offshore spoločností, ktoré kúpili nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve a Kulibájeva média spomenuli až o tri roky neskôr. Otázky týkajúce sa prepojenia dohody s korupciou sa objavili v roku 2012, keď médiá informovali, že Talianska prokuratúra vyšetruje obvinenia týkajúce sa Kulibájeva. Obvinenia zahrňali možnosť, že úplatky mohli byť použité na financovanie nákupu Sunning Hill Parku prostredníctvom Enviro Pacific Investments, spoločnosti, o ktorej sa teraz potvrdilo, že čiastočne financuje transakciu. Tieto vyšetrovania neviedli k žiadnemu obvineniu Kulibájeva. BBC však uviedla, že dokumenty zo série prípadov v roku 2016 a 2017, ktoré spolu ukazujú ako talianskí prokurátori, dospeli k záveru, že Enviro Pacific Investments dostala hotovosť z úplatárskeho plánu. Tieto dokumenty prvýkrát získal časopis L. Espresso počas projektu Caspian Cabal z Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov. Naznačujú, že prepojenie Enviro Pacific Investments s korupciou bolo prostredníctvom inej spoločnosti s názvom Avental. V prípade v Monze sa talianský ropný manažer Agostino Bianchi priznal k tomu, že zaplatil úplatky Kulibájevovi a ďalším kazašským predstaviteľom za lukratívne ropné kontrakty a Aventál bola označená za jednu zo spoločností využívaných na distribúciu úplatkov. Kulibájev nebol obvinený. Podľa Biankyho dohody o vine a treste Aventál viedol Massimo Gidotti, ktorý bol označovaný za sprostredkovateľa korupcie. Podľa súdnych dokumentov v súvisiacom prípade vytvoril ratingový systém merajúci vplyv kazašských oligarchov. V e-maile z roku 2009 dal Kulibájevovi maximálnych 5 hviezdičiek. Gidoty na otázku prokurátorov poprel rozdávanie úplatkov. V druhom prípade v Miláne prokurátori uviedli, že Aventál uskutočnil platby údajne skorumpovanej povahy spoločnosti Enviro Pacific Investment spoločnosti ktorá požičala peniaze na nákup Stunning Hill. Povedali, že bolo slúbených 6,5 milióna dolárov, ale našli len dôkazy o platbách vo výške 1,5 milióna dolárov. Posledná bola v apríli 2007, necelé dva mesiace pred výmenou zmluv za Sunning Hill. Prokuratúra uviedla, že otvorené zdroje ukázali, že Enviro Pacific bol prepojený s Kulibájevom, Milánske konanie však bolo v januári 2017 zamietnuté, čiastočne preto, že prokurátori nedokázali prepojiť platby s konkrétnymi zmluvami ani definitívne identifikovať verejných činiteľov, ktorí prostriedky dostali. Kulibájevovi právnici pre BBC uviedli, že poprel, že by bol podplatený, nepodielal sa na zadávaní zákaziek a nebol v Taliansku predmetom žiadneho vyšetrovania. Povedali, že Kulibájev nebol zapojený do žiadnej skorumpovanej schémy, zahrňujúcej pána Biankyho alebo pána Gidotyho a nevedel o tom. Jeho právnici uviedli, že nikdy nevlastnil ani nekontroloval Enviro Pacific a že spoločnosť nikdy nedržala aktíva v jeho mene. Na otázku, komu patrí, neodpovedali s odvolaním sa na dôvernosť. Oligarchovi právnici však BBC potvrdili, že ich klient získal v roku 2007 úver od Enviro Pacific z komerčných dôvodov a za čisto komerčných podmienok za trhovú sadzbu, aby pomohol financovať kúpu Sunning Hill Park. Znamená to, že do obchodu s Andrewom bola zapojená aj spoločnosť, ktorá bola údajne súčasťou korupčného plánu. Oligarchovi právnici nepopreli uvádzanú hodnotu pôžičky vo výške 6 miliónov libier a povedali, že Kulibájev ju neskôr splatil aj s úrokmi. Povedali, že finančné prostriedky použité na kúpu Sunning Hill boli úplne legitímne a že v tom čase sa vykonala všetka náležitá starostlivosť. Kulibájev zaplatil 15 miliónov libier, aby sa ubezpečil, že bol úspešný pri kúpe nehnuteľnosti, keďže existoval konkurenčný uchádzač, uviedli jeho právnici. Sunning Hill bol po Kulibájevovej kúpe ešte roky prázdny a v roku 2016 ho zbúrali. Na jeho mieste nakoniec postavili nový 14-izbový kaštiel, no ani ten nebol nikdy obývaný. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by bývalý princ poznal zdroj financií, ktoré Kulibájev použil na zaplatenie Sanengil. Predaj však mal viacero znakov alebo červené vlajky, ktoré mali vyvolať poplach u právnikov, konajúcich v mene Andrewa, že aspoň časť peňazí mohla pochádzať z korupcie. Patria sem obavy britskej vlády zo systematickej korupcie v Kazachstane v tom čase, Kulibájevová pozícia verejného činiteľa a zaťa vtedajšieho kazašského prezidenta, používanie zložitých offshore štruktúr zahrňajúcich viacero spoločností a úverových zmluv bez jasného zdôvodnenia, údajne navýšená cena, nedostatok transparentnosti v súvislosti s identitou kupujúceho. Bez ohľadu na to, kto ste, kráľovský oligarcha alebo miliardár, tí, ktorí za vás konajú pri akejkoľvek transakcii s nehnuteľnosťami, by si mali dávať pozor na riziká, právne aj reputačné, ktoré sú vlastné offshore investíciám do nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve. Povedal Kittingy, expert na pranie špinavých peňazí z Centra pre financie a bezpečnosť. Povedal, že od roku 2004 sú právnici povinní vykonávať prísne kontroly zdroja financií vrátane identifikácie vlastníka offshore spoločností, ktoré kupujú nehnuteľnosti. Margaret Hodžová, vládna bojovníčka v boji proti korupcii, povedala, že bola úplne šokovaná odhaleniami BBC a dodala, že výnosy z trestnej činnosti mohli byť zapojené do toho, čo už bolo veľmi kontroverznou predajnou transakciou. Tieto obvinenia musí riadne vyšetriť parlament aj príslušné národné agentúry. Nikto nestojí nad zákonom. Spolu s bývalým princom sa Buckinghamský palác odmietol vyjadriť. Právni zástupcovia kráľovskej rodiny Farrer and Company tiež odmietli komentovať s odvolaním sa na dôvernosť klienta. Právny zástupca kupujúceho uviedol, že v tom čase boli vykonané všetky požadované postupy a že firma vedela, že Kulibájev bol osobou, ktorá kupovala nehnuteľnosť. Odkedy Nazarbájev v roku 2019 odstúpil z funkcie prezidenta, nová kazašská vláda začala vo Švajčiarsku viesť súdny spor s cieľom získať späť milióny od jednotlivcov a spoločností, ktoré obvinuje z korupcie. Úplatkárska schéma v Taliansku, ktorá údajne zahrňa Kulibájeva, je súčasťou tohto právneho prípadu, hoci oligarcha nie je medzi obžalovanými. Správy z médií začiatkom roka 2025 naznačovali, že Kulibájev rokuje o zaplatení kazašskej vláde vo výške 1 miliardy dolárov v súvislosti s vyšetrovaním bohatstva nahromadeného počas prezidentovania jeho svokra. Právnici oligarchu tvrdia, že jeho majetok sa nahromadil počas desaťročí podnikateľskej činnosti, že nie je predmetom žiadneho vyšetrovania a že akýkoľvek návrh, o ktorom rokuje o vyplatení náhrady za nezákonne nadobudnutý majetok, je nepresný. Takže toto je len jeden z príbehov, ako to chodí v tej západnej kultúre života a biznisu. Polina Rojtová opísala, čo sa dialo bezprostredne po únose Madura z Venezuely. Počúvajte. Po A, ako sa patrí v civilizovanom pravidlami založenom svete, reakcia svetovej verejnosti nenechala na seba dlho čakať. Už v prvých hodinách vystúpili lídry EÚ s mimoriadnými vyhláseniami. Prezident Francúzska oznámil, že je hlboko otrasený, šokovaný a nemôže mlčať, keď suverénny štát čelí nevyprovokovanej agresii. Nemecký kancelár vyhlásil, že éra naivity skončila a USA už nemôžu byť považované za spolahlivého partnera slobodného sveta. Predsednička Európskej komisie slúbila pekelné sankcie proti Spojeným štátom, pretože 21. storočie nie je čas na invázie. Brusel okamžite zvolal mimoriadný summit. Na jeho základe bolo rozhodnuté zmraziť americké aktíva v Európe, zakázať vstup do EÚ členom Kongresu USA a najvyššiemu vojenskému veleniu, odpojiť americké banky od SWIFTu, zaviesť embargo na dodávky technológií, mikročipov a softvéru, pozastaviť platnosť všetkých obchodných dohôd. Polsko, Pobaltie a Rakúsko vystúpili obzvlášť tvrdo vyhlásili, že dnes Caracas, zajtra Viedeň a že imperiálne ambície Washingtonu ohrozujú celú Európu. Fínsko a Švédsko naliehavo hovorili o potrebe prehodnotenia bezpečnostnej architektúry. V Londýne premiér oznámil úplné zastavenie leteckej dopravy so Spojenými štátmi, zdôraznil, že britské nebo nesmie slúžiť agresorskému štátu. British Airways zrušili všetky lety do New Yorku, Washingtonu a Los Angeles Air France, Lufthansa, KLM a SAS urobili to isté na znak solidarity s venezuelským ľudom. Generálny távnik OSN vyhlásil, že Nikolás Maduro je legitímne zvolený prezident suverenej krajiny a pokusy o násilnú zmenu moci sú nepriateľné. Válne zhromaždenie prijalo väčšinou hlasov rezolúciu s požiadavkou okamžitého stiahnutia amerických vojsk z Venezuely a začalo vyšetrovanie vojnových zločinov. Medzinárodný trestný súd oznámil prípravu zatýkačov na najvyšších predstaviteľov USA. Formulácie boli tvrdé. Agresia, porušenie charty OSN, útoky na civilnú infraštruktúru. NATO vydalo zásadné vyhlásenie, v ktorom zdôraznilo, že Spojené štáty konali bez mandátu aliancie a porušili základy kolektívnej bezpečnosti. Niekoľko krajín zmrazilo svoju účasť na spoločných cvičeniach s americkou armádou. MOV tiež rýchlo zareagoval zakázal vlajku a hymnu USA na svojich súťažiach. Obmedzil prístup väčšiny amerických športovcov, ostatní môžu súťažiť len v neutrálnej pozícii. Otázka účasti USA na Olympiáde bude riešená osobitne s ohľadom na morálnu zodpovednosť. FIFA šla ešte ďalej. Rada organizácie oznámila odňatie práv USA na usporiadanie majstrovstiev sveta s formuláciou futbal nemôže byť mimo politiky, keď zomierajú civilisti. Apple, Google, Meta a Microsoft vydali spoločné vyhrásenie o pozastavení činností na území USA do obnovenia medzinárodného práva. Netflix zastavil výrobu všetkých projektov s americkými hercami. Disney odstránil vlajku USA zo svojich úvodných sekvencií. Po celom svete sa konali tisíce protestov s plagátmi Hands off Venezuela, Yankees go home a Maduro je náš prezident. Vyhlásenia na podporu Karakasu urobili Čína, India, Brazília, Juhoafrická republika, Turecko, Irán, krajiny Latinskej Ameriky a Afriky. Všetci zdôrazňovali to isté. Maduro je legitímny líder. Venezuela má právo brániť svoju suverenitu. Podpora Karakasu bude politická, ekonomická, humanitárna a vojenská. Presne toľko, koľko treba. Ruská federácia naopak oznámila zastavenie dodávok uránu do USA, zmrazenie všetkých spoločných kozmických programov a prehodnotenie energetických kontraktov. Ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, nemôžeme sa zmieriť s americkým militarizmom. Svet sa konečne zjednotil proti agresii, inváziám, sile politiky a dvojitým štandardom. A potom som sa prebudil. Dostal som to od kamarátky Marty, Aktuálna pikoška na záver. Diskutujúci na sociálnej sieti našli elegantné riešenie problému s Grónskom. Jednoduché diplomatické riešenie situácie je takéto. Barón Trump by sa mal oženiť s dánskou princeznou Izabelou a Grónsko bude predané Amerike ako svadobný dar. Čo poviete, aké jednoduché a pritom elegantné. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia v pondelok.